Saratzen dugu, eh, demokrazi minimo <laughs> baten uh, falta. Zeren eta mm, Bayona, Angelu, Bokareko, uh, eh, Esker eta Ekologista haute txiak, haute txiak gira. Populazioaren parte bat ordezkatzen dugu. Eta um, eskuinak, emengo eskualdearen eskuinak, eskual kostalde uh, aturi uh, lugaldeko eskuinak, baztertzen Uh, bagaitu, erri elkargoaren uh, batzordeetatik, uh, sindikatuetatik, komisioneetatik, beraz gure rola azken finean tipitu, tipitzen da, eta kontsideratuz behar ba oposizioa girela, baina eskoal erri elkargoan oposiziorik ez da uh, eh, eskorerri erkargoan, ikusten da bozkatzen delarik, uh, naia, egiazko naia bat badela haute gandik, eta haute guzien gandik, eta erriko etxeen arabera, politika adarrak uh, ezberdinak dira, ala ere uh, lan amankomuna eramaten da eta uh, gu gu hortangina eta ez dugu urertzen uh, gure eskualdean nola baztertuak uh, gira, nahiz eta uh, jaunari uh, Ez dugu erantzunik ematen ez guerra entzunek ematen, berak aipatzen du tokiko demokrazia, ba, tokiko demokrazia da eh, populazio guzia kontutan eh, hartu, uh, bai, baita ere iriguneetan. Zertan baztertuak sentitzen zizte? Baztertuak, be, badira, um, erakonde, uh, honetan, erabakitzeko poderea ez da biltzar nagusia erabakitzeko poderea edo iritzia emateko uh, tokia edo parte hartzeko tokia beste tokietan da. Egan nahi du diarra ipen batzordea, eh, komision permanent deitzen dena, eh, dira autetxe batzuk, eh, uh, hori uh, aske ongi parte da lurraldean arabera, eh, ez da gauza txara, eh, uh, horreka ikusten da lurraldean bahnekaldea, eh, barnekaldea, ego kostaldea, seberoa eta ipar kostaldearen artean, Eta uh, hau da importantena uh, nun erabakitzen diren gauzak azken finean, eta baita ere badira sindikatuak uh, eh, erri, eh, uh, arteko sindikatuak ala nola mogi kortasun uh, eta oh, mm, ezkera hortan ere, eta badira komisioneak ere, eh, lan egiteko komisioneak. En dira gauz goziz horiak dira erabakitzeko tokiak, edo lan egiteko tokiak eta uh, ideiak atzinatzeko tokiak ez gira, baztertuak gira, ez gira horretan, ez, ez dugu tokirik, ez dikute tokirik utzi. Erra nahi du, eskoineko autetxi batzuek baionakoak, badituzte ogoita bost delegazio. Ogoita bost delegazio erri elkargo mailan, gehi haien delegazioak uh, irriko txe eh, mailan asuantak baitira, ba, ezin da.